ସ୍ୱାଦ ସାକ୍ଷାତ ଅଫଡ଼ାର ସ୍ୱାଦ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନାହିଁ ସବୁ ସତ ମହାପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା ଅଫଡ଼ାର ସ୍ୱାଦ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଫୋକ ଦେଲା ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଥାଏ को सही ଇଏ ମୃତଙ୍କ ଦେବତା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ସେ ପରା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ତମେ ମହାପ୍ରସାଦର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନଥିଲି ମା କଳା ପାହାଡ଼ର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋସେଇ ତମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହବ ଗୀତାର କଥା ମୃତକୁ କରିବାକୁ ପ୍ରମାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପେ ତୁମେ ଦେଲ ଉଦାହରଣ ଘଟ ହୋଇଲେ ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ନୂଆ ଘଟ ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ଏଥିପାଇଁ ଭି ଆଇ ଚହେ ମୌଡ଼ମଣି ନବ କଳେବରର ଏ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ନବ କଳେବର ନବ କଳେବର ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ନାମରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ସେ ସମୟରେ ସେ